коли одухотворювалася, а одухотворювалася вона часто. Так, це останнє, що є в мене, сказав Сергій і повільно підійшов до вікна. Вони втікали очима одне від одного. Їм обом здавалося, що Василь Васильович присутній у кімнаті. Якби мені колись сказали, я не повірила б, що можна бути такою щасливою і такою нещасною водночас. Я то наче лечу вгору, то падаю в прірву. З тобою забуваю все, а прийду додому. Він не озвався на той її порив, на той її спогад і продовжив попередню думку але з твого боку. Це буде занапащене життя. Хлопчики за вікном гралися з песиком, кидали паличку, кричали апорт, а білолобий песик хапав паличку і втікав геть. Вони гналися з галасом, були радісні й щасливі. З тобою воно не буде занапащеним. Їм чогось мов би, не вистачало. Вона відчувала, що не може в цю мить кинутись в його обійми і виплакатись. Їй би тоді полегшало, що мусить триматися. Зі мною чи з будь-ким на моєму місці. Стрибок в ополонку і ще одного тягнемо. Ти відмовляєшся? жахнулася вона. Ну, що ти? Як могла таке подумати? Я зовсім про інше. Оце ходжу й думаю, і мені аж у скроні тенькає. Може, не казати Василеві Васильовичу? Вона притисла до грудей руки. Не казати тепер? Ти не все розумієш. Поки що є правда, яка гірша за брехню. Мені, що вже там мені? Піду в кочегари чи у вантажники, якщо не посадять. Але ми топимо його. Сергій підійшов до Ірини і взяв її за руки, закликаючи до найбільшої можливої в їхньому становищі розважливості і спокою. Давай думати тверезо це доб'є Василя Васильовича. Він тоді перестане захищатися, його заклюють. Ну, подумай, подумай, прошу, ти ж розумна. Захищатиметься він чи ні? Ірина пильно подивилася на Іршу. Здавалося, хотіла проникнути кудись у найглибшу глибінь під череп. Вона зараз знову була як потривожений таємничий шелестом птах, який відчуває небезпеку але не знає, звідки вона йде. Вчувала в Сергієві щось нове, та не могла відгадати його. А може, подумала, що таким його зробив цей день? Ми ніколи не знаємо себе до кінця. Він підкорявся її увесь до решти, ніколи не наполягав на своєму навіть її забаганки, жіночі примхи, відверті, навмисні, виконував покірно і радісно. Але вона давно переконалася, що любов не засліпила його. Думки снуються в його голові завжди, навіть коли вона лежить у його обіймах. Спочатку це її ображало, а потім примирилася балакучий, відвертий, він міг раптом замовкнути, пірнути в задуму. Було видно, що в ньому точиться боротьба, що він перемагає себе. Він і тоді поступався, але вона з якогось часу почала боятися його поступок такою ціною. А тепер було щось інше. Василь Васильович від тебе ж не відрікся, сказала непевно. Ех.